是以前因为小尊者要问，想问那个比他呃问啥？接纳爸的，就是问我问我要开开示开会，开示问个机会要讲开示，然后也是告诉那个比丘同同比丘。นะครับแล้วก็เจริญในธรรมเนาะกับกทุกท่านนะ 跟打อาจจะนั่งกันตามสบายเนาะ那轻松的坐。嗯，ก็ฟังฟังไปด้วยนะรู้สึกตัวไปด้วยนะ一边听一边觉知。นะพวกเราเนาะ 伤的时候是谁啊照顾我们呢？哎，爸爸妈妈呢？爸爸妈妈。ส่วนใหญ่นักก็ส่วนใหญ่ก็คือพ่อแม่นักคือคนที่ดูแลพวกเราเรียกว่าเป็นคนที่ดูแล เราตั้ง 从那时照顾啊，我们小的时候也是他们他们照顾。อ่คือแปลว่าพ่อแม่นะคือผู้ที่มีพระคุณ ต่อเราเป็นอย่างมากนะอ๋以父母是对我们很有恩德พระพุทธเจ้านะก็มีคนถามพระเจ้าแล้วมีทำอะไรที่มีอุปการะคุณมากๆคล้ายๆเหมือนกับพ่อแม่นะ 有一个人问佛陀，哦，那有什么法就对我们很有恩德的，好像父母一样的法有吗？嗯，佛教的大佛呢，有กคำสองอย่างที่มีอุปการะคุณมากคือสติแล้วก็สัมปชัญญะนะ佛陀就回答有两个法对我们很有恩德的，就是第一是觉性。 t ี e e อ r t h through c ความรู้สึกตัว就是觉知吧สติกับสัมพัญญะเหมือนกับเหมือนกับสามีภรรยากันนะเป็นคู่กันค่อยมาเกิดลูกขึ้นมา觉性和觉知好像啊那个 husband and wife 好像是丈夫和妻子 就可以生孩子。คือสติกับสมยะเนี่ยมันจะมาคู่กัน มันจะเกิดขึ้น พร้อมๆกันเพียงแต่แยกเฉยๆ这个两个呢其是他们是一起来的啊经常来是好像一对嗯ก็เป็นงานว่า ถ้าไม่มีพ่อ หรือแม่คนใดคนหนึ่ง ก็ไม่มีลูกนะอันนี้ไม่เอาแบบประเภท ผสมเทียมนะ一般自然的啊、不是说科学的话，如果没有一个啊、父父亲或者母亲，那不会有孩儿子和孩子。สติกับปัญญามันก็เป็นของที่เกิดขึ้นคู่กันนะ所以觉性和觉知也是啊一起来的อันนี้จะยกไว้เราจะไม่ขอพูดเรื่องสติที่เป็นแบบโลกโลกเรื่องการ จำชื่อคนได้หรือจำว่าวางสิ่งของอะไรต่างๆ ได้อันนั้นในที่นี้เราจะยกไว้จะไม่พูดถึงตรงนั้นนะ我们这里我们啊不说关于就是外外面的觉性，比如说记住啊，可以记住什么，记住东西放在哪里啊，我们这里就先不说那些觉性。แต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยกับภาษาจีนมันเหมือนกันหรือเปล่าภาษาไทยบางทีสติคือการที่เราจำได้ ว่านั่นนี่เองค่่ะเขาไมรู้ับ他也不清楚我们啊泰语和汉语就是用的生词是一样的嘛因为我们跟关于外面的记忆哦忘放什么在哪里我们也叫觉性หรือเราพูดถึงคนขาดสตินะเราก็มักจะพูดถึงเช่นคนเมาคนบ้าอะไรนะ没有觉性的人就是很 世间的嘴心也可以说那个喝酒喝醉的人或者疯人。หรือเราขาดสติจนลืมสิ่งของไว้ที่นั่นที่นี่ก็จำไม่ได้或者没决心的忘记放东西在哪里那也叫没有决心อันนี้แบบสติแบบภาษาไทยบางทีโดยความหมายโลกโลกเราก็ใช้แบบนั้นนะ这个是泰语的的名 的的决心也有的时候，只是用世间的决心，也是用决心。但是佛陀教我们的觉性就是法上的觉性。嗯，觉性，代表我感能得的。啊，觉性的意思就是想出来。嗯。 ระลึกก็ได้อะไรระลึกว่ามีกายอยู่ระลึกว่ามีใจอยู่可以想什么出来呢？就想到哦，我身体我我还有身体，我身体我心还存在，记得吗？记记得，记得吧。嗯，คือบางทีเช่นมดเรานั่งอยู่ที่นี่เนาะมดเราไปคิด ไปคิดถึงคนที่เมืองจีนเนาะเราก็ลืมตัวเราว่าเรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะ比如说我们现在我们在这个啊大殿坐但是我们想到啊在中国的人然后就忘记自己了是在这里正在坐的หรือเรานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้นะ แต่เราไปคิดถึงตัวเองเมื่อปีที่แล้วนะ 我们当我们现在的做，但是想到啊，去年我我自己的事情啊，那也是忘记自己了。คือเราลืมว่าลืมว่าตัวเราเองคือร่างกายเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปัจจุบันในวันนี้ตอนนี้นะ就是忘记自己的身体正在做什么正在什么地方 在哪在什么地方เป็นการะลึกได้ว่าร่างกายอยู่ที่นี่ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่นะ那觉性就是说你记得你身体在哪里正在做什么หรืออีกอย่างหนึ่งเป็นการระลึกได้ว่า จิตใจนะตอนนี้นะมีความรู้สึก หรือว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตใจ 作可以记得哦，你心里面升起了什么念头或者什么情绪？嗯，เช่นนะตอนนี้เช่นสงสัย比如说รู้สึกว่าสงสัย有怀疑升起就知道哦心有怀疑ตอนนี้สมมติโอ้สบายใจนะก็รู้สึก那个现在心比较开心就知道心开开心 ไม่ใช่แล้วสงสัยเมื่อตอนบ่ายสี่โมงสงสัยเพิ่งคิดได้ว่าตัวเองสงสัยมันอยากจะถามเนี่ยไม่ใช่นะอ๋อ如果你是想想到哎我四点钟我有个怀疑那那不是当下的知道了หรือบางทีเราโกรธเนาะก็ทำไปแล้วนะทำให้เราเพิ่งมาคิดได้ว่าเมื่อกี้ทำตามความโกรธอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการมีสตินะ มันหลงไปก่อนตะวันนาน ค่อยมาคิดได้เออเมื่อกี้พวกเราทำตามความโกรธเนาะ或者生气然后就跟着生气走了就表表演了什么动作或者说了什么然后后来才才记得才想起来就哦我刚才生气的那个是不对ต้องระลึกได้ที่ปัจจุบันอันนี้ระลึกได้ว่าอ๋อ ตอนนี้ใจมันมีอะไรเกิดขึ้น要记得在当下的就有什么升起เมื่อมันระลึกได้นะ มันจะการตื่นออกมาความรู้สึกตัวที่ตื่นออกมาจากอารมณ์当我们可以记得的就会醒过来就从那个什么情绪醒过来เช่น มันโกรธปุ๊บ นะ พอเราเห็นว่าใจมันโกรธนะมันจะดูดออกมาจากความโกรธ比如说当我们 生气，然后记得我心正在生气，那就可以领那个生气出来。可以ยไหมคิดคิดใจลอยคิดนั่นคิดนี่มารู้ตัวเมื่อกี้หลงไปคิดอะไร有经验过吗？刚可能啊走神了，不知道想了什么，然后就醒了，就啊我刚才想什么。คือเรานั่งอยู่ดีๆมีสมมตินะขอโทษครับ มีคนมาสะกิดปุ๊บฮะ รู้ตัวตื่นช่ไหมา就是我们现在坐坐的然后有一个人接触你啊然后你就醒了หรือเรานอนหลับนะแล้วก็ฝันฝันฝันแล้วก็ตื่นเนาะเมื่อกี้มันฝันไปมันตื่นขึ้นมาอยู่ในความเป็นจริง或者当我们睡觉的时候做梦然后有一就有有一次就醒了然后就知道啊刚才是做梦的现在是醒了嗯 นั่นแหะสติมันคือการระลึกได้ระลึกได้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไร หรือว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในใจ พอมันระลึกได้ มันจะเกิดการตื่นออกมาจากอารมณ์นั้นๆ所以觉性就是你能记得当下的身体和心是发生了什么状况当我们可以记得那就会醒过来หรือการที่เราระลึกได้ว่ากายกำลังทำอะไรนะ ก็ไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ในกายนั้น แต่เราเพียงแค่รู้สึกรู้สึก当我们记得身体正在做什么，也不是跟着那个动作在一起，也但只只是啊知道它。เช่นสมมตินะสมมติเราหายใจเข้าใช่ไหมผมว你试试呼吸深深的吸气深深的吸气หายใจเข้า หูคีหูครู้สึกไหมรู้สึกไหม知道吗感觉到吗ซีที่ซีที่หูทีเอาแค่หายใจเข้าอ่ะหายใจเข้าหายใจเข้าเลย只是啊吸气，现在只是吸气。เป็นไง ใจเราอยู่ที่ตรงไหน 怎么样？你心在哪里？嗯。在อยู่ที่ตรงไหน你心现在在哪里？ใจเราเข้าไปตามลมหรือว่าใจเราเพียงแค่รู้สึกว่า心就跟着那个气或那个吸气，或者你只是知道它。บางทีบางคนหายใจเข้า เราตามเข้าไปด้วยอ่าที่จริงถ้าเราหายใจทำไมนะหายใจเข้า一般我们正常的呼吸啊，也可以知道。แค่รู้สึก ไม่ต้องตามเข้าไป只是知道不要跟着他走แค่รู้สึก ธรรมดานะหายเข้าก็รู้หรือสมมติน่ะเราจั ้องแบบบีบแรงๆนะแค่จับแค่จับนะก็รู้สึกแต่ไม่ต้องแบบจับให้มันแรงๆเพื่อจะรู้สึกนะ当我们手接触膝盖吧啊只是你放在膝盖上你就知道不要抓不要紧的นั้นเวลาเราเช่นเราเดินนะเราเดินอ่ะ ไม่ต้องไปแบบใส่ความรู้สึกให้มันแบบละเอียดว่ามันเย็นนอดอ่อนแข็งอะไรยังไงแค่รู้สึก 走走路进行的也是一样，不要太细微的啊，感觉哦，有硬，有有凉啊，只是一般的知道。嗯，就贴住เอง都เหมือนกัน，แค่รู้สึก，ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดมาก。或者放掌的时候也要知道，只是知道不要太细微的啊细节知道。 要知道太多ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า การมีสติรู้กายเนี่ยเพียงแค่รู้ว่ากายมันดำรงอยู่其实佛陀说啊我们要修修身就是要观那个我们身体只是知道身体还是存在นี่แหละคือการระลึกรู้นะ รู้ตัวที่กายก็คือรู้สบายสบายน这就是知道身体了就放松的知道แต่บางทีเรารู้สึกไหมเหมือนบางทีกายก็รู้ แต่ใจมันก็ยังคิด有的时候你们啊体验过吗就是身体也知道但是也是有念头อย่างเดินจงกรมนะ ก็คิด คิดก็ได้เดินก็ได้ค่ะ也是知道身体但是还是有念头หรือกินข้าวนะกินข้าวก็กินไปด้วย คิดไปด้วยนะก็ทำได้ ังไงตอนเปลี่ยนทางใจอยู่ที่ไหน怎么样啊小尊者正在换那个电我们电池我们心在哪里จิตกับกุณาคิดก่อนใช่ไหมว่าอาตมาจะถามอย่างนี้已经知道了，他会这样的问。嗯嗯，คิดนะคิดก่อนนะ ก็ถ้ารู้ว่าคิดอ่าก็โอเคเหมือนกันนะ只是知道想有的念头就对了บางทีเราก็ คิด ได้ นะ แต่ บาง ที บาง ทีบางคน ก็ คิด นะ เราก็ คิด ว่า ที่ เรา คิด เนี่ย มัน ต้อง ถูก แน่นอนนะ有的人我们对于我们的念头我就是说哎我的想法我的念头一定是对的แต่บางทีนะ เราก็ไม่มีคำตอบนะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่า其实也没有真正的答答案说我们的念头是真的对不对ไม่ใช่เหมือนเรื่องเมื่อกี้นะสมมติจิตแต่คุณนายคิดว่าทำไมจะพูดทำมาพูดไปเนี่ยมันก็มีคำตอบว่าถูกหรือไม่ถูกตรงหรือไม่ตรงใช่ไหมอืม不像刚才的事情就是水梅想了啊小尊者一定这样的说啊然后他就真正的说那就对但是别的事情我们 可能没有这样的答案แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีคำตอบชัดเจนเช่นสมมติเราคิดสมมตินะโทษคิดว่าหลวงพ่อกรมต้องคิดอย่างนี้แน่นอนเลยแต่ทีหลวงพ่อกรมไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราที่เราคิดถูกหรือไม่ถูกนะ有的事情我们很难找我们的想法是对不对比比如说啊我就猜猜หลวงพ่อกม可能是这样的想一定是这样的想 但是啊，龙大公没有说出来，所以我们到底也是不知道。แต่บางเรื่องนะเราก็คิดเป็นจริงเป็นจังคิดว่าเราที่เราคิดนะ่ะมันถูกคิดว่าเรารู้สึกว่ามันถูกแน่นอนทั้งที่มันไม่มีคำตอบชัดเจนนะถูก有的事情有的念头我们就想很很认真的觉得自己想的对其实也没有真正的答案 คยไหมเช่นบางทีบางทีเราไปที่ทำงานนะไปเจอเพื่อนร่วมงาน เราทักทาย แล้วเขาก็เฉย有经验过吗？比如说在公司上班的时候，你跟那个朋友打招呼，但是他是没有回，没有反应。嗯，然后我就เราก็คิดทันทีว่าเขาโกรธอะไรเราทำไมเราทักก็ไม่ตอบอ๋我们就只想哎 他是不是对我生生气了，或者对我有什么不满意？แต่นี่คือเราคิดเอง这个你看到吗？这个是我们自己想的。สมมติว่าหนึ่งเขากำาลังคิดเรื่องอื่นเขาก็เลยไม่ได้ยินที่เราทักเขาก็เลยไม่ได้ยินเขาก็เลยไม่ทักเราถอกก็ได้他可能正在想啊什么事情，然后没有听到我们打招呼，所以也没有反应。 อะไรเนี้ยสมมติเนี้ยนี่คือบางทีความเป็นจริงกับสิ่งที่เราคิด บางทีก็อาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้นะ其实真真实的状况和我们的念头也可能不一样นี่บางทีเราก็เนี่ยแหละเราปัญหาจริงคือ เรามักเชื่อความคิดของเราเองนะ真正的问题就是我们经常相信我们的念头。嗯。 เราเชื่อความคิดเชื่ออารมณ์ต่างๆนะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วบางทีความคิดหลายๆอย่างก็ทำให้เราทุกข์นะเพราะว่าเราคิด我们相信我们的念头和情绪它是会那样这样其实这个念头和这个念头是啊那个让我们苦让我们苦หรือบางทีไม่ใช่ความคิด เป็นความรู้สึก นะเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาโกรธเราหรือเปล่านี่คือความรู้สึกที่เรารับรู้นะ有的时候也不是念头有的时候也可能是情绪就是哎我有这个情绪他可能不喜欢我ใช่ไหมบางทีเราก็ทุกข์เพราะคิดว่าเขาโกรธเรานะ有的时候我们苦因为我们我们觉得我们感觉到哦他生我的气แต่ความรู้สึกบางทีก็ทำให้เราสุขนะ 而是有的情绪也也会让我们乐快乐。เคยไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือบางคนอาจจะอายุมากก็มีนะเฮ้ยรู้สึกว่าเขามาชอบเรา有经验过吗？啊，当你们年轻的时候，你可能感觉到，哎，那个人喜欢我。嗯，เราก็จะมีความสุขโอ้เขามาชอบเราเขามารักเราเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นมาละ那就会心很快乐，很啊开心，就是他 有的人喜欢我แต่พอตอนหลังเรามาดูว่าที่จริงเขาก็เป็นแบบเขาแบบนั้นแหละเขาไม่ได้ชอบเราก็เขาก็พูดดีๆกับทุกคนอะแต่ที่ตอนแรกมันสุขมันตอนนี้ออกหักผิดหวัง后来就发现哦其实他是他他那样的样子就他对大家对啊别人都是一样的好所以就失望了就好像失恋了失恋失恋失恋 เคยไหมเคยมีไหมยยอมาจ有吗有这样的จ验ไม่เคยมีคนชอบเลย หรือไม่เคยชอบคนเลย没有人来喜欢你了吗或者你没有喜欢过谁了吗คิดนะหรือเอาง่ายๆนะ ไม่ต้องขนาดคนก็ได้ เห็นอาหารเนี่ยอู้หน้าตาดูดี คิดว่าจะอร่อยแน่นอนอม不要说人也可以就说那个菜吧食物 哦，看起来哇，这个挺一一定好吃的。ใช่ไหมเห็นขนมขนมเค้กดูท่าทางอร่อยมากก็ซื้อเยอะๆเลย蛋糕看起来哦应该很好吃买很多พอมากินจริงๆนะโอ้ยไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลย然后尝一尝吃的时候就哎没有我那样的想แต่มาเคยไปนะไปเมืองจีนนะ ะฉะนั้นมันเกิดใครนึกจำไม่ได้เขาเลยเอาขนมเค้กมาถวายพระนะ以前去中国的时候，有一次可能是谁的生日，然后有有有个人就供养师傅们供养蛋糕，给师傅。ฟองเค้กก็ฟูสวยสวยดูน่าอร่อยนะทางคิด看起来挺很漂亮，挺就挺好吃的。嗯。 พอกินเข้าไปแล้วโอ้ยรสชาติไม่แอร่อยอย่างที่เราคิดเลยอ่的吃的时候就没有没有没有那么好吃没有我想的那么好吃แต่คนที่กินด้วยนะคนกินก็แบ่งให้กินด้วยนะเขาบอกอร่อยอร่อยอร่อยอ่า但是中国人说很好吃อะไรคือ อร่อยของเรากับอร่อยของคนอื่น อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ไหม我的好吃和其他人的好吃可能不一样นะที่คืออะไรเราเชื่อความคิดเห็นรูปคิดว่ามันจะอร่อยใช่ไหม因为我们相信我们的念头一看到那个图片看到那个色就觉得啊应该是好吃的หรือเราว่ามันไม่อร่อย แต่คนอื่นก็อาจจะว่ามันอร่อย ก็ก็ถูกของเขา 我我们我说嗯不太好吃，但是别人说很好吃，那他们也是对，我因为他们也是对，就按他们对。ไอ้ที่พูดพวกนี้คือจะเรียกว่าคือคนเรานะหลงความคิดหลงสมมติทั้งนั้นนะไปคิดว่าสมมติอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นจริงเป็นจังนะ重复他说的要说的是我们就很相信我们的念头觉得 他对还有很认真นั้นก็ถือว่ามันคิดอาจจะคิดได้หรือรู้สึกอย่างไรก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปเชื่อมันว่ามันมันจะต้องเป็นจริงหรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆ所以呢念头来是没问题或者有什么情绪也也可以但是不要相信它它是真的นั้นเราเพียงแค่แค่รู้มัน所以我们一定要只是知道它嗯 ไม่ต้องไปพยายามหาคำตอบว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกอะไรยังไงก็ได้นะ不要去寻找答案它是对不对แต่บางอย่างมันก็เป็นธรรมชาติเดี๋ยวเราก็รู้เองนะ เช่นกินเดี๋ยวมันก็รู้เองนะ มันก็ได้คำตอบเอง有的事情可能自己找自己的答案比如说吃就会知道好不好吃อันนี้แหละมันเป็นการเรียกว่า รู้สึกนะรู้รู้ที่ใจเราก็ได้ รู้ว่า รู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรนะหรือว่ารู้ว่ามันคิด这个叫觉知吧就心感觉到啊知道念头คือมันเกิดความรู้สึกอย่างไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ มันก็แล้วแต่สังขารปรุงแต่งของของตัวเราเนาะ有什么有什么情绪升起那也是自然的然后它可能有什么造造作我们只是知道嗯。 มันไม่เหมือนกันนะแต่บางคนสมมติบางคนเห็นหมา เกิดความรู้สึกชอบนะหมา บางคนเห็นหมากลัวหมา มันไม่เหมือนกัน每个人都不一样比如说有的人看到狗就心很很喜乐、很高兴啊，但是有的人看到狗，心也可能害怕。嗯，คือความรู้สึกมันไม่ได้ถูกผิดนะ แต่ให้เรารู้ทันแล้วก็อย่าไปหลงไปกับมัน所以情绪没有对没有错只是知道它然后不要跟着它走เนี่ย ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอย่างที่ว่ามีสติสัมปชัญญะเราจะเห็นอ๋อเห็นว่ามันคิดอย่างนี้เห็นว่ามันรู้สึกอย่างนี้นะ所以当我们有觉知和觉性的时候我们会知我们会记得我们会感觉到啊 他是这样的想，他是这样的状况。แล้วเราจะไม่หลงไปยึดว่าความรู้สึกนี้มันต้องเป็นจริงเป็นจังหรือความรู้สึกนี้มันเป็นเราจริงๆ那我们会知道了不就不会执着那些情绪和状况或者执着它是真正的自我อันนี้ความรู้สึกแรกๆที่เราเห็นมันนะแต่พอเราพัฒนาไปเรื่อยนะมันจะเห็นจนเรียกว่ามันไม่ มันไม่ทันที่จะคิดเป็นอะไร มันแค่รู้สึกว่าจิตมันไหวตอนเรา当我们开始开始练习的时候就是这样看了就是看到但是不跟着它走啊但是进步了就只是看到เห็นคือมันมันก็เพียงแค่ มันมันกระเพื่อมมันไหวนะแต่มันไม่ทันจะเป็นอะไร心一点点的动但是还没有成为什么还没有 升起什么情绪คือมันไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรก็ได้ แค่รู้ว่ามันมันมันเผลอออกไป也也可能是没有想到啊那个念头是关于什么什么事情只是知道有有了念头来了อ่นี่แหละคือการที่เรามันรู้ทันใจที่มันกระเพื่อมนะ就是可这个这个是及时知道你心的动嗯 เมื่อรู้ทันใจที่มันกระเพื่อมโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะใจมันจะกลับมาเป็นปกติของมันเอง当我们及时知道心啊不要不要做什么它会回来平常的คือเราเพียงแค่รู้นะมันจะกลับมาเป็นปกติ นะ所以我们只是知道它会回来平常心เนี่ยตอนเย็นมีเพื่อน นักปฏิบัติธรรมเนาะถาม ก็แต่จะยกเป็นตัวอย่างให้ให้ดูนะอีกครั้งหนึ่งนะอ่า那个做做网课以前有一位我们同修啊问小尊者一个问题现在就举个这个例子บางทีนะเราจะได้ยินคำสอนว่า เราอย่าไปห้ามความคิดนะ อย่าไปห้ามความคิดสมมตินีความคิด อย่าไปห้ามความคิดนะ有的时候我们能听到的法说 你不要把压念头，比如说他的那个右边是啊，那那个饮料就是念头，不要把压。嗯，พอเราไม่ห้ามคนคิดคนนี้เราก็เลยไปคิดเลยอืมเลย啊，我们听到那个说不要打压，那我们就跟着那个念头走了。嗯，อันนี้คือเราไปคิดนะพอเรามาคิดว่าเราไม่อยากคิดเราก็เลยแบบกระโดดจากคิดก็มาห้ามความคิดแต่ 也知道了，哎，这个我跟着念头跑了，然后我们也不想这样，所以就啊跳过海，就到那个打压念头了。嗯，รือบางทีพอเราห้ามความคิดบ่อยๆนะบาทีมันห้ามไม่ได้มันดุมันมันก็ตามอารมณ์ตามความคิดไปเลย有的时候我们打压念头太长太多了，然后就啊不可以了，它就 跑到另外一个方面，就是跟着念头来。จิตมันก็เลยกระโดดระหว่างคิดกับห้ามคิดกระโดด会就是这两方面跳跳来跳去แต่ที่จริงปฏิบัติคือสมมติเผลอไปห้ามปุ๊บกลับมา เผลอไปคิดปุ๊บกลับมาเป็นตามไายตาคือ怎么样呢我们要就 住在中道，就是如果就跟着那个打压在一起了，要回来在中间，或者就跟着那个念头跑了，要知道要回来在中间。เรียกว่าเนี่ยไม่ห้ามนะแล้วก็ไม่ตาม叫不打压，也不跟着念头跑。 阻止，不阻止。เพียงแค่รู้สึกนะรู้สึกว่ามันห้ามแล้วอ่ะมันก็จะกลับมาเป็นปกติมัน感觉哦现正在阻止了那就回来当在中道หรือรู้สึกว่าใจมันเผลอไปแล้ว มันไหวไปแล้วมันจะกลับมาพอดีกองมันเองนะ或者知道心已经走神了已经跑了那就那时就会回来的中道 แต่บางทีจิตมันก็เป็นอะไรนะบางทีก็เดี๋ยวก็แล้วก็กระโดดมาคิดคิดคิด跑了，那个跟着那个念头知道。บางทีก็รู้สึกกายดีนะ有的时候就是追到身体，追到身体。然后จะเอียงมาโอ้เอียงมาสงบนะสงบคิดนะ打压的方面。 ทางสายกลางบางทีมันไม่ได้แบบจะเดินตลอดนะมันคือทีละขณะ当我们走这个中道呢，也也不也不是可以一直的在中道，也是一刹那一步一步的走。เนี่ย เราก็เลยมีคำว่าเนี่ยกลับมา รู้สึกตัวคือพอมันคิดรู้ตัวเสร็จนะมันกลับมารู้สึกตัว所以我们有这个生词就是回来知道当我们跟着念头了要回来 หรือหลงไปห้ามความคิดไปข่มอารมณ์กับเราสึกตัวก็ปล่อยก็จะหนีจะ已经打压念头或者情绪了要回来的知道เนี่ยเรียกว่านะฝึกกลับมาตรงนี้กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยเรียกว่าอยู่กับผู้มีอุปการรับคุณ我们练习这个回经常回来的知道那就可以叫我们跟着那个恩德在一起 หลวงพ่อกำเขียนบอกเนี่ยนะถ้าเรามีสติเหมือนอยู่บ้านพ่อบ้านแม่山田长老说当我们有决心好像我们在父亲母亲的家住คือมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองกายวาจาใจเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยนะ有有决心决知啊保持我们心会感觉比较温暖很很安全 นะลองมาพิสูจน์ดูว่า มันจะจริงไหมถ้ามีสติสัมปชัญญะเนี่ย มันจะทำให้เราหายกลัวผีได้เปล่า请来体验一下啊如果我们真正的有觉性啊就能不能不害怕鬼มันจะทำให้เรานะ หายในสิ่งที่เรา ยึดติดถือมั่น ได้หรือเปล่านะลองต้องพิสูจน์ดูนะ有觉知的话可不可以就放下那个我们执着的那些东西或者什么的พระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยสติกับปัญญาคือธรรมที่มีอุปการะคุณมากเปรียบเสมือนพ่อแม่ของที่ให้กำเนิดชีวิตจิตใจใหม่ของเราจริงๆ佛陀说啊觉性觉知是对我们很 就是很有那个，好像我们爸爸妈妈生我们的一样。然后ก็อยากให้พวกเรามาพิสูจน์ดูไม่ต้องเชื่ออามานะไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ให้เราลองทำดูว่ามันจะเกิดผลอย่างไรนะ所以啊，首先者请大家自己体验自己啊，不要相信他说的话。อ่าอ่าตรงคนเจริเวลานะ